ad lavaret. Ma vizhen o roue. Ma vizhen yo anka. Lahet vizhe bet. An poezon not vizhen bet. Bikian mi je la se. Bikian mi je sonj se. Men ni galet vije jomet. galet vizhe jomet. Ma piche galet, vise chomet. Ma vise betiet, ni je poan. Ma vise en bedevet, ni je